पंहिंजी क़ौम ऐं हुनजो नौजवान औलाद इहो कोन पढ़ियो तंहिं करे हाणे उलमा अकराम खे मथो ॾियणो थो पवे ऐं वरी उलमा अकराम में हिकमत बि एॾी न आहे तंहिं करे पोइ इहे जेके यूरोप ज़दा माण्हू आहिनि इन्हनि जे कज सवालनि खां तंग थियो पवनि जवाब ॾेई न ॾेई सघनि उलमा खे हिकमत करणु घुरिजे हिकमत जो मतिलबु हीअ आहे त हिन वक़्त में दुनिया फ़लसफ़े जे तरफ़ मायल आहे अकली ॻाल्हियुनि खे दलील बणायो अथनि ऐं पंहिंजे इस्तकराह खे हुननि हुजत ताम करार ॾिनो आहे हालांकि उसूल में इस्तक़रा हुजत ताम न आहे इलत मालूल में हुजत ताम हूंदी आहे पर इश्ता ते घणा फ़ैसिला थियनि था इन खां जान छॾाइण जे लाइ बि एतिरो इल्मु त हुजे जो हुनखे चइजे त पंहिंजो इस्तक़रा आहे इहो कीअं थींदो हुन मां केतिरियूं जुज़ियूं ॿाहिरि निकितल हूंदियूं आहिनि कुल जो हर हिकिड़ो चॿाड़ींदो आहे खाधो खाईंदो आहे त इहो इस्तक़रा आहे छो त हे हैवान हे हैवान हे हैवान चोरी हाणे जेकॾहिं कान्हे त इस्तकरा आहे दलील ग़लति आहे पोइ ठीकु आहे

यूरोप यप माण्हू जे सुवालनि जा जवाब ॾेई सघंदो इहो आहे अवल कुनाकारी पोइ ॼण माण्हू इफ़्तराह थो करे अलाह ताला ते कूड़ जो पोइ इहे माण्हू मुतासिर थी पवनि था पोइ पंहिंजे औलाद खे वञी अंग्रेजी खां पढ़ाइनि चवनि था त अकुलु हिननि में आहे हालांकि में हालांकु कोन्हे अकुल दीन में आहे अलाह अलाह जे रसूल जेको अकल खे अजागर कयो आहे पंहिंजे वही इलाही सां उहो नूर आहे अखियुनि असां जिन खे रोशनी आहे शक न आहे अकुलु बि ईअं रोशन आहे शक न आहे नूर आहे अकुल बि पर जीअं अखियुनि खे रोशनी खपे थी न त ऊंदहि में न ॾिसनि पैसा किरी पवनि त हथोरारी माण्हू ॾींदो सुईअ में धाॻो न विझी सघंदो में रोशनी अचे पोइ धाॻो ॾींदो अहिड़ी तरह हे अकल बि ईअं ॿाहिरां नूर जी हाज़त रखे थो जे उहो हूंदुसि त कमु करे सघंदो न त न उहो नूर इलाही आहे वही इलाही त हे यूरोप जो जेको आहे अकल इन जो इनकार कोन्हे छो त अलाह जे फर्म बरदारीअ जे लाइ दुनिया जे कम करण जे लाइ पर अकल खे मुनवर करे थो अंधो आहे त बि असांजे माण्हुनि खे मुझाइनि था तव्हां सेखारण जेकॾहिं माण्हू ईअं कंदो त सभी लाइ वरी कयल उहो दाह कंदा पिया मज़ूरी चवंदा अलाह पंहिंजे जादासीं हाणे खे ॿीणो फरमाईंदुसि तव्हां बि पंहिंजे औलाद सां अॻिते औलाद खे फनून ऐं हुनर ऐं धंधा सेखारणु इन खां वधीक ॿियो शिरक कोन्हे यकीन आहे पोइ पाण में वरी बि ते रहिया आहिनि दिलो बि रखियो रहे नलको बि हुजे दिलो बि रखियो रहे रसो बि हुजे कोन भरिबो जेसिताईं माण्हू कम जो अलाए रिज़ ऐं उमिरि खां मानो फारियो हिकिड़ो कंहिं माण्हू इहा बि तलब कई आहे त मुंहिंजी उमिरि डिगी थिए रिज़ जी तलाश छो आहे दुकान मकान धंधो कारोबार नौकिरी मुलाज़मत जेकॾहिं इहे इंसान जी हिन क़रान जे आॾो अचनि था त हिन खां वधीक ॿियो मुशर्फ़ कोन्हे पोइ भल त भल त उहो मोमिन हुजे निमाज़ू पढ़े रोज़ा रखे मगर अलाह ताला फरमाए थो त लमज़ियल लमयियल बिमानु ज़ुल्म सां पंहिंजे ईमान जो लिबास न ॾिनो अथनि इहो इहो ज़ुल्म जो लिबास आहे ईमान अंदरि आहे मगर ज़ुल्म जो लिबास मथां बढ़ियलु आहे इन्हनि जो ईमान मलबूस बि शिरक आहे

तकवा करे सदक बिलसना अहिड़ी सची ॻाल्हि खे तस्दीक करे यसरा पोइ असां आसान करे ॾींदासीं अमाम वस्तखना वेंदासीं अमाममना वस्तखना जो मतिलबु इहा जेकी पाण वटि असबाब अथसि उन्हनि ते पाण खे गनी थो बणाए इहा ॿी त ॿियो तफ़सीर आहे वस्तखना जेकी माना उहा हूंदी आहे त पाण न न पंहिंजा असबाब आॾो ॾिसी पहुचे थो त हाणे ठीकु इहो वस्तखना आहे वक़ज़ चइजेसि बाबा हे नेकी जा व क़ुर बिलोसना चइजे पंहिंजे बचनि खे पढ़ायो त हाणे इहो माण्हू छा खाईंदा सुभाणे फसर यसर हुजनि उसरा पोइ हिनखे असां जहनम इहो बि आराफ़ी आहे पर हेठि लही वेंदो कज़ब बिलोसना कीअं त इहो बि आराफ़ी आहे सतक बिलोसना कीअं इहो बि आराफ़ी आहे एॾी ॻाल्हि आहे इन औलाद जे पढ़ाइण में माण्हू आराफ़ी बणिजी वियो पोइ जेकॾहिं इनकार कयईं त जहनम ई आराफ़ी आहे जेकॾहिं इकरार कयईं त जन्नत ई आराफ़ी आहे ईअं थी पियो फ़ैसिलो हिते आहे इहे जन्नत में सिधा सां न वेंदा ईमान जे करे जहनम में न वेंदा हेॾी ग़लती जे करे जन्नत में न वेंदा विच ते रहंदा पोइ ॾिसबो त अलाह ताला हुनजे ईमान ते नज़र करे असांजे ख़्याल में सुहिब अलाम आराफ़ी माण्हू न आहे शुएब नाहे न बि आराफ़ी न आहे असां बि कोन अलाह वरून जा न बि इमाम आहिनि इमाम जे लाइ सवाल ई इहा ॻाल्हि असांखे सम्झ में आयल आहे मायकुन लना नओ दफ़िया इन ॾे हाणे अलाह ताला असांखे जान छॾाई आहे हाणे वरी मोटिबो ई रहे ई कोन थी चए थो त मोटिबो कीअं हेॾो अलाह ताला असां ते अहसान कयो दीन ॾिनई असांखे वही इलाही ॾिनई चए हाणे तव्हांजे चवण ते अब घुरे मशीहत एज़ती ॿी शइ आहे मशीहत एज़दी अंबिया कराम जे लाइ पर हुनखे एतिरो पंहिंजे रब में ईमान आहे मशीहत अलाह जी आज़ादु आहे इहो ॿानप जो निशान आहे हुनजे कलाम में इहो ॿानप जो निशान आहे बंदगी जो निशान इहो हूंदो आहे त अलाह ताला ख़ुदि मुख़्तार आहे माण्हुनि खे हिन गुलाम बणायो त डिॼनि पिया त जेकॾहिं इन शुएब अलाम जे चवण ते ईंदा असांखे न मञींदा असां सां हर ॻाल्हि में हाव न कंदा चवनि पिया त पोइ नुक़सान में अची वेंदो पोइ तव्हांजो वापारु तिजारत धंधो कुड़मत ज़मीदारी वॾनि वॾनि अमीरनि सरदारनि चयो त ख़राबु थी वेंदी हालांकि इहो पुराणो मसलो आहे जो कंहिं माण्हूअ खे पंहिंजो ग़ुलाम बणाइजे हुन जा असबाब माशी हाजात हालात पंहिंजे कब्ज़े में करे हुनखे ग़ुलाम बणाइजे इहो इहो कम्यूनिज़म जो तरीक़ो आहे इहो बि हिकिड़ो साफ़ तरह सां इन खे इस्तेमालु करणु खणी हाणे इंतिज़ामिया पुराणी शइ छो त हू चवंदा हा न मां नमूत बि न आहियां इहा शइ पुराणी आहे चवंदा असां मरूं था जीअं ज़माने जी गर्दश असांखे मारे थी जीअरे थी ख़ुदा त आहे ई कोन को पुराणी आहे आहे रूस जी हा पुराणो इहो ख़ुदा जो इनकार तंहिं करे ख़ुदा जे इनकार वारा हा इहो माण्हू न इहा ॻाल्हि हुई पोइ इहे माण्हू छा कंदा आहिनि जो माण्हुनि खे पंहिंजो गुलाम बणींदा आहिनि सिकनि जे में आणे कंहिं हुनर जे कंहिं फन जे कंहिं तरीक़े वापार तिजारत सरमाएदारी सभु पंहिंजे कब्ज़े में करे हिननि खे हलाईंदा आहिनि पोइ जेकर हुननि जी दौलत ऐं कमाई पंहिंजे कब्ज़े में करे ऐं पोइ हलाइनि त इहो थियो सफ़ा सिधो सां सोशल कम्यूनिज़म जो नज़रियो इस्लाम इन्हनि जी ज़ाती मिल्कियत ठाहे खे सफ़र थो मारे या त तव्हां ज़ाती मिल्कियत जा मालिक आहियो न आहिनि इस्लाम त पघर जी बि इज़त थो करे रत जी बि इज़त थो करे पघर जी इज़त इहा आहे त जेकॾहिं कंहिंजो को चोरी करे हथुसीं पघर फरमाइनि था मज़दूर खे मज़दूरी अॻु में ॾियो हुनजे पघर जे सुकण खां हुनजो पघारु मज़दूरीअ ते ठरे इस्लाम पघर जी इज़त किथे आहे इहा सॼी दुनिया में अहिड़े तरह सां नंग जी हिफ़ाज़त रत जी हिफ़ाज़त इंसान जो नसल आहे उन में इख़्तिलाफ़ न थिए इंसान जे वजूद खे जेकॾहिं को क़तल थो करे त लकुम लक सां इहो आहे उहो बि कानून आहे मुतबादल ऐं ॿियो त जेकॾहिं को अहिड़ी ग़लती करे इंसान जे नसल में ग़लती करे हुनजे रत खे थो बिगड़े छो त ॿारु पैदा थींदो रत बिगड़ियो असबाब अहिड़ा बंदि करणा आहिनि करण बंदि दरवाज़े रत जी इज़त आहे सारी हिकिड़े दोस्त मूंखे चयो त मुफ़्त साहब हिकिड़ो असांजो हाफ़िज़ साहिबु होॾे रहंदो आहे इंग्लैंड में मुफ़्ती साहिबु आहे उन वटि बि ख़बर मूंखे पई उहो चए थो आहिनि मक्शूफ़ात जो मूं ॾिसणु चाहियां थो यूरोप में सुथण सुथण न हूंदी आहे अहिड़े क़िस्म जा बाज़ारनि में माण्हू घुमंदा आहिनि उन मुफ़्ती साहिबु मां वेसि पाण मां चयो चए थोर आहे ममनाथ जे लाइ आहे मोमन और्ती रखियलु मोमनाथ खे चयो त वरी तव्हांजी वारनि खे हे भला पोइ उघड़ हिननि खां महफ़ूज़ रखिजे न मोमनात बि उघड़ महफ़ूज़ रखनि इहे पोइ ईअं चयोमांसि कज़ी रहे सहमत जी ज़रूरत आहे हकीम न आहिनि न साफ़ु बीठो आहे भला इहो बि त आज़ादु हुजे न पोइ

उहे सभु बंदि करे सरमाएदारी निज़ाम खे टोड़े थो जंहिंमें ग़रीब ग़रीब थींदो आहे अमीर अमीर थींदो आहे हिनखे ख़तमु थो करे हर हिकिड़ो पंहिंजे हाल ते रहंदो चङो थींदो महिनत इस्लाम ॿिन्ही पासनि खे जवाबु थो ॾे सरमाएदारी खे हराम कारोबार रदि करे इन्हनि खे धकु थो हणे ऐं होॾे ज़ाती मिल्कियत ठाहे ऐं इंसान जे नसल जी हिफ़ाज़त करे सख़्तु सज़ाऊं ॾेई सोशल कम्यूनिज़म खे टोड़े थो इस्लाम ॿिन्ही जे विच ते कुन तुम उमत वसत अल अलनास रसूल हले कुझु शहीदा विच सरी सी जमात थी पई इस्लाम हे माण्हू नथा घुरनि ॿई क़ौमूं नथी घुरनि अमेरिका रूस ॿई नथा घुरनि त पोइ इस्लाम जो दोस्तूर मुल्क में अचे छो त ॿई मात खाई वेंदा पर कम इन्हनि खे नथा ॼाणनि त असांजी इज़त थींदी असां साॻा रहंदासीं पर उहो जेको सरमाएदारी घुमंदा उहो हलियो वेंदो

इहे आहिनि जन्नी माण्हू आराश ऐं जन्नत जो हाणे तव्हांखे ख़बर पवंदी फ़र्क़ु आराशी माण्हू छा कंदो आहे जनती छा कंदो आहे हिते मालूम थींदो किरदारु हे जो वियो सो अॼु ज़माने जो माण्हू छा करे हा नबी साईं वटि अची आहे साईं मां जाइ ठाराई आहे ख़बर गुनाह साईं पोइ भला हाणे ठही वई आहे ख़र्च थी वियो आहे कम आहिनि आराफ़ी कीअं कंदा ॾिसो न आराफ़ नज़र अचे थो न आराफ़ी माण्हू इहे हज़ार हीला पंहिंजे हुन इमाम जे आॾो कंदा चवंदा त मूंखे कंहिं तरह जान छॾायूं एतिरो रुॻो माण्हुनि खे चवंदा आहियूं बाबा हे पेरनि में सुथण पई अथव हिनखे कतिर जे सियाण त वॾी थी वई आहे हाणे चार इहे चारि अंगुर कपिड़े जा ध्यानु थींदा हाणे काॾे कबा पई विया सुथण में कंडिया करणु चाहे हारा थी वञनि हा <clears throat> कोन असुल न पुछी न विझे का वियो जो सो वञी खणी कोर राहे तिबाह करे वरी मोटीअ ते चई बि न साईं मां ड्रायासि भला सलाम न छो त इहो त ई कोन हो न हुन जे ज़हन में गुमान सिर्फ़ु जनती माण्हू खे थोरो बि गुमान पवंदो आहे गुमान पिएसि त बाक़ी मता इहो हुजे छो त ईंदियूं कोन बि वरी जवाबु वरी एॾे अक्रम ख़मीस ते घुमण जो ख़तमु थी पिया बि बेसुबाती दुनिया जी ऐं फरमायो त पैसो सभु माण्हू जो चङो पर उहो पैसो जेको मिटीअ में उन ॾींहुं ख़बर पई त वाकई हिन ॻाल्हि ते नाराज़ थिया न त वरी हुन बि न पुछियो ख़ुदा बसि वरी बोटी इएं न भला हाणे त राज़ी जनती माण्हू थोरो पियो न आहे हू कमु करे छॾियो सिधो बसि पोइ हुनजतारादी कयो तिबाह लॻा बर्बादु थी विया पोइ उते अला कहिड़ा अफ़सोस कया वधीक अहिड़ी तरह जी शोए सलाम ब्रथल क़ौम सां तिबात क़ौम सां इहा घर ॻाल्हाया पर तव्हां कहिड़ो अफ़ु कयो न विछाइजनि अफ़ुस त कोन कयो तानी बि कई उन्हनि सां इनजे मना त लाज़ुम कोन्हे को त हरू भरू उहे ॿुधनि बि बाक़ी सम्झनि था त हाणे असां हेॾी गर्दश में अची वियासीं छो त जॾहिं उन जहान बरस में पहुता पोइ त इहो जीअं अलाह ताला फरमाए त क़ुर पाक में फिरोन जे मथां सुबुह शाम बाहि पई थी भरे यकी बाहि थी वई इन्हनि मां हितां सिमा मोता जा मसाला एॾो साबित करणु इहो मूं मुताबिह हथ में पवणो आहे हिन जे मथां घणो गुफ़्तगु करे सघिजे थो पर मूं त मुताबिह में पवणो आहे त पोइ भला हे त हे मसइलो छो नथा बयानु कनि क़ुर जो सिधो सो बीठो आहे साहिब हुन सां ॻाल्हायो जो हदी सम्झो था भई मसइलो साबित कनि जॾहिं हिते नथा साबित कनि त हुते बि साबित न कनि तानी मौज तंबी आहे या हिकिड़े जे मोए जे मथां न मुड़ंदो आहे पोइ जान करे पवंदो आहे पोइ धकु लॻी वेंदो आहे पोइ मरी वेंदो आहे पोइ ॿी चए थो दादा त तोखे घणो ई झलियोसीं जनाज़े सां आम माण्हू ॻाल्हाईंदा आहिनि पर तो इहा ग़लती कई कॾहिं तोखे मारे थो ॾुख खां माण्हू चवंदा आहिनि हे बि ॾुख वरी हुन ॾुख जो बि नफ़ी थो करे चए थो त मां कहिड़ी हमदर्दी करियां तव्हां सां हाणे असां जंहिं बि क़ौम ते न बि मोकिलींदा आहियूं मगर पहिरीं हुनजे अल खे पकड़ींदा आहियूं सख़्तीअ सां तकलीफ़ सां मन निज़ारी कनि मन मोटनि अलाह फरमाए थो असां घणी तरबियत ॾींदा आहियूं हुननि खे पोइ इहे हलंदे हलंदे हलंदे न मुड़ंदा न मुड़ंदा न मुड़ंदा पोइ मुसीबत हटाईंदासीं हा अचे फराखी थींदी अचे ख़ुशहाली थींदी साहबु अचे अलाह ताला जे जा उहे अहसानात पवंदा त मन ई मुतासिर थी शर्मा आहिनि पर बजाए उन ऐश ऐं ऐत में तीअं गाफ़िल मस्तु पोइ सम्झो त पहिरीं हाणे क़ौम जी हलाकत आहे अलाह ताला अमर असां जंहिं क़ौम खे तिबाह कंदा आहियूं पोइ हुननि जा जेके सरमाएदार जे दरवाज़नि ते असां दीन मोकिलींदा आहियूं अमरनाथ मुतरफ़ी हा उन्हनि जे पंहिंजो अमर मोकिलींदा आहियूं पोइ फ़सक ख़ुफ़ी आहे अलाह जो अची वेंदो आहे त आहियूं बदल न मकान सही आहे त लसणा पोइ वरी बुराई जे बजाए त अफ़ तव्हांजो वधी वेंदा वकालू अफ़ जे माना वधणो आहे न कुस शवार वाह फुल आहे मुछनि खे तव्हां कटियो ॾाढनि खे छॾियो वाफ़ लोहा अफ़ जी माना छॾियो तॾहिं माना कंहिंजी वधी वञूं तव्हांजो वधी वेंदा आहिनि कालू कद मस आवा सर आहे असांजे अबनदारनि खे बि अहिड़ो चकर गर्दश पहुती फ़ा कद ना ओचितो हुननि खे पकड़ियोसीं अमल इशू ख़बर न पई पए हुननि खे ईअं बेसमझ थी वियो आहे पैगंबरनि जे बासत जे वक़्तु उमूमनि तकज़ीब ऐं मुक़ाबले जो मामिलो ईअं हलंदो आहे पोइ जॾहिं मुक़ाबिलो वधी वेंदो आहे त अलाह ताला तंगी आणींदो आहे हुननि ते सोड़ आणींदो आहे ईअं थियो बिल्कुलु ईअं थियो अबु सुफ़ियान नबी साईं जन वारा वटि आयो जंहिंसां तूं चव तूं पंहिंजे अज़ीज़नि सां महिरबानी कंदो आहे यतीमनि जी ख़िदमत कंदो आहे ग़रीबनि जी परघोर कंदो आहे तुंहिंजी कौम मरी रही आहे तिबाह थी उहो ॾुकरु शुरू थियो हो सत साल ॾुकर हलियो न बि हिजरत करे आया पोएं साल मुम खी न वटि पंज छह महीने ते अचे दुआ घुराई पोइ ख़ुशहाली पर मुस्लमान कोन थिया पोइ वरी बदल इहो आहे बस्तनि वारा ई तकवा कनि हा समाए जेकर दरवाज़ा खोलियो हा बरक़तुनि जा आसमान खां ज़मीन खां अलाकिन वलराऊं पोइ हुननि असांजे प्रोग्राम खे ठोकरायो पकड़ियोसीं हुननि खे पकड़ियो सेसा मिला ना छा ॻोठ वारा बेख़तर थिया आहिनि या त बासना असांजो अज़ाब हुननि ते अचे बयातन राति जो प्यारा निंड निंड अची वञे अज़ाब कीअं थी थी सघे थो जो निंड पेर ते अज़ाब अची वञे ऐं अलाह ताला जी कुदरत अहिड़ी आहे जो निंड पेरनि जे मथां अज़ाब अची वञे जीअं हज़रत लूत अलाम जी क़ौम ते न पियल आहे शेब अलाम वारनि जी क़ौम ते ॾींहं न जेको कराया बाए नायमून वारा उहे लूत अल मकर अला अलाह जे मकर खां उहे बेखतर रहिया भला मकर अला इला कल ख़ासिर अलाह जे इन मकर जी सज़ा खां अलाह ताला माण्हुनि खे मकर जी सज़ा ॾींदो आहे इन खां बेपरवाह रहंदा आहिनि ख़ासिर ख़ुशहाली ऐं वरी पोइ ॿिया आया उन्हनि बि साॻियो उहो ई नक्श कदम अॻियनि जो अलाह ताला थो फरमाए त इन्हनि खे हिदायत अॻियनि जे अज़ाब गिरफ़्त नबीअ जे मुखालफ़त जे सख़्तु नतीजे हिदायत न कई हिननि खे चवंदा त अॻियनि सां अहिड़ी नबीअ जे मुक़ाबले में हालत थी हाणे त असां त पर परवाह करियूं अलाह जी परवाह करियूं नबीअ जी ॻाल्हि मञूं फरमत वरी उन्हनि खे बि साॻियो अलाह नशा छा असां बि नाउनि हलो न छा असां बि कुल फमला बिनूबन छा न हिदायत कई उन्हनि शख़्सनि खे जेके वारिस शारिस ज़मीन जे बाद में उन अॻियां जे हल ज़मीन जे हल ते माना अॻियां जेके विया गुज़री हुननि जे जाइ ते आया असां जेकॾहिं घुरूं हा पहुचायां हुननि खे संदन गुनाहनि जे सबबु ऐं हुनजे दिलनि ते मुहर मारियूं हा पोइ न ॿुधनि हा न छा पोइ हिन खे बि ताईं करे सघूं इहो सारो नक्शो असांजे हालात ते क़ौम ते अमीरनि ते सरमाएदारनि ते ग़रीबनि ते जेके बेफ़रमानी था कनि अलाह जे तरफ़ नथा थियनि मुंतबा हर हिकिड़ो माण्हू अॻे जे जाइ ते वेहंदो थो वञे ऐं बेफ़रमानी कंदो थो वञे अॻे सां जेको अज़ाब ऐं मुसीबत थी हुनजी परवाह नथो करे तिलकल कुरा अलाह फरमाइ न कुलका आहिनि ख़बरूं तव्हांखे ॿुधायूंसीं हज़ूरनि वटि सलाह सम्झनि था अलाए कमु मुखात रसोल सलाह ऐं क्यामीअ कर अलाए कजो मुखात रसूल हुननि ते आया जो कूड़ो कयो इनकार जे करे ज़िद ऐं इस्लाह हाल जी ऐं क़बूल हक़ इम्कान ई न रहंदो दिलनि जे मथां मोहर लॻी वेंदी हिते अलाह ताला वाज़े फरमायो त अलाह जे तरफ़ खां दिलनि ते मोहर लॻाइण जो मतिलबु बेफ़रमानी इनकार हक़ खे टुकराइणो अलाह ताला टो कराइणो नाते इहे ॻाल्हियूं सभु लूनू आद जी क़ौम समूद जी क़ौम लूत उन जी क़ौम मदायन वारा इन्हनि सभिनी ते रसूल आया वाज़ वाज़बी भई मौजात मिलिया इहे सभु पोइ इन खां बाद अलाह मोहरम आई वियो आहे इन जो मिसाल इहो सम्झो त हिकिड़ो माण्हू ख़त में लिखे पंहिंजे में जेकी जो मज़मून लिखे चङो लिखे या बुरो लिखे पोइ साईं लिफ़ाफ़े खे करे बंदि हाणे लिफ़ाफ़े खे बंदि करे छॾे ॾे पोइ त हुन ते मोकिलण जे लाइ उनवान जो लॻियल आहे त मोहर लॻे न हाणे का बि शइ न पवंदी पोइ उहो जाॾे बि मोकिले उन में अंदरि जेकी बि जो लिखियलु हुजे उन ते मोहर लॻंदी पोइ मोहर हण वारनि जो कहिड़ो ॾोह आहे उहे त लिफ़ाफ़े खे मोकिले न मोहर हाणी ईअं इंसान पंहिंजे आमाल ते पंहिंजे अकवाल ते पंहिंजे अक़ाइद ते मज़बूत थी बीहे थो पोइ इन्हीअ जे मथां हुनजी अहिड़ी आहे ॼण पोइ अलाह ताला हुनखे मोहर मारे छॾी नतीजो मोहर जो तरताल ते ऐं तरत बि शइ जो यानी अचणु उहो थींदो आहे इन में कजड़ो आहे नाले अक्सर जो को बि अहद निबाह कोन हो आहे जेको ताबेदारी खां पंहिंजी गर्दन कढाए वञे सुम्ह बासन में बाद मूसा पोइ मूसा खे उथारियोसीं मूसा न बि आयो त बेफ़रमाननि जे अंजाम खे तव्हां ॾिसो छा हाल थियो हिननि जो इहे अलाह ताला सभु ॿुधाए अंजाम थो ॾसे हिन कुरेश जे कौम खे छो त हे सूरतूं मकी सूरतूं आहिनि काल फिरोन काल मूंसां या फिरोन इन रसूल मूंसां तबली कई मां रब जो रसूल आहियां हक़ीक़त में ऐं मां क़ाइमु आहियां अलाह अलाह अकूल इल हक़ हिन ॻाल्हि ते क़ाइमु आहियां त अलाह ते हक़ खां स्वाबी कुझु न सच सचु चवंदुसि बसि उन में को फ़र्क़ु न ईंदो हज़रत अची फिरोन खे ईअं चयो ॻाल्हि कबी सफ़ा साफ़ कंहिं क़िस्म जो फ़र्क़ु न ईंदो मता तव्हां चयो त कोई अलाह ते कूड़ थो ॿधे ऐं को हिनखे इक़्तदार खपे ऐं हिनखे ज़ाती मुनाफ़िया मक़सूदु आहिनि कुझु न को बि का बि शइ मक़सूदु कान्हे का असांजी सवाइ हिन जे रब जे तरफ़ा पैगाम आहे जेको तव्हांखे पहुचाइणो आहे उहो ॻाल्हि हिकिड़ी सवालु हिकिड़ो कहिड़ो त अरसल मई अर्सलमी साईं आज़ादी मूंसां खे गुलाम बणायो जीअं हाणे असांजी क़ौम अंग्रेज़नि खां जान छॾाई वरी काजयानी ग़ुलामी में अची वई हाणे वरी इन इन फिराउन खां आज़ादी वठणी आहे काजयानी हिन वक़्त में फिराउन आहे वॾो हुननि असां सां वॾो धोको कयो आहे आलम दुनिया जे जहान में हुननि इस्लाम जी प्रचार करे ऐं पंहिंजो नालो मशहूरु कयो आहे जीअं बनल अक़वामी सतह ते हिननि खे मुस्लमान सम्झियो वञे हालांकि मुस्लमाननि त न आहिनि त मुर्तदनि काफ़िरनि हिकिड़ो माण्हू हज़ूर साईं नबूअत खे नथो मञे ॿियो माण्हू हज़ूर अनवर सलाह जे ख़ातमियत खे नथो मञे फ़र्क़ु कोन्हे हज़रत मुसा जी पैदाश ऐं मूंसा सलाम जो जेको ॼमण हुयो या सॼा वाकियात आहिनि उहे अचनि था अॻिते ज़िक्र थींदा अलाह ताला फिराउन तव्हां मूंसा सलाम खे मोकिलियो हा रस्ते ते

मजनून क़िस्म जो माण्हू बीठो आहे जेको चवे थो त फिराउन असांजो अलाह आहे असांजो अलाह ॿियो आहे ईअं इजाज़त मिली हुई मूंसां हा उहो खे न पियो सुञाणे भला ॾह को साल गुज़री विया ॿाहिरि न इनकलाब अची वियो नौजवान हुजे त छॾे वियो आहे ॾहें साल खां पोइ मोटी आयो कारदार नौकर दरवाज़े वारा दरबार बदिलिजी सघनि था न कंहिं त तुंहिंजे पुछंदा आहिनि त भला तुंहिंजी बादशाह सां मुलाक़ात फिरोन अजब में पइजी वियो खां तलब कयईं त मां त तोखे नंढड़ो करे पालियो हो तूं हेॾी सारी उमिरि जो थिए हाणे तूं पुराणी मुहबत खे थो विञाए असांजी तरबियत हुन खे त ज़ायो करे ऐं बनी इसराइल वञी ॿिए अलाह जी इबादत कनि तुंहिंजी छा आहे नियत मां जहिड़ो अलाह तूं हुननि खां ईंदो छा तूं छाजे लाइ मूंखां मुतालबो कयो आहे उहो ऐं तो वरी गुनाह बि कयो मूं वटि भॼी वे त सबबु इहे सवाल हाणे तूं माण्हुनि खे वरी मुंहिंजी इबादत तूं थोरो कंहिं बनी इसराइल खे थो हेॾे झंग में कढी वञे करे छॾे न वेचारा मुंहिंजी इबादत था कनि हाणे हुनखे त पंहिंजी बादशाही हलाइणी मुसाल सलाम किपतीअ जे कतल जो उहो ई उज़ुर पियो अचे पाण हथ सां कोन कयो पर मां तव्हांजे बे इंसाफ़ी खां पोइ भॼी वियुसि न त मां ॾोही कोन हुउसि हुनजो मां हुनखे छॾाईंदे धकु लॻी वियुसि वियो

जीअं क़ुर कानून आणींदासीं टे साल इन में लॻी आहे जीअं इलेक्शन कंदासीं वरी ॿ ॿ साल ॾेढ साल इन दिलासनि खे दिलासन पंहिंजा मुल्क ईअं हलाईंदा आहिनि दिलासो ॾे क़ौम खे क़ौम हूंदी आहे जनत जी बसि पोइ हुन में ख़ुशि चवंदा त इजो थो इस्लाम अचे जेके इस्लाम जा मुहिब हूंदा वरी के चवंदा मार्शाला थी इक़्तदार जा मुहिब हूंदा उहे चवंदा जो मार्शाला वज़ीर थींदासीं अहिड़ी तरह सां हे बि कीअं फिरौन जो तरीक़ो इहो हूंदो आहे जेको हाणे आहे साॻियो नमूनो अञा बि सख़्तु आहे हाणे निशानी आहे त ॾेखारे पधरो भला में वात खोले खणी हली फिरोन थी हैरत जी हद न रही कीअं थी पियो फिरो नाज़ साहिब सरदारनि चयो फिरो हुनजे साईं हीउ जादूगर आहे चप हुनखे चुमको चुकमो चुमको ॾिनो चुकमड़ो ॾिनोसि जीअं चइबो आहे त हुनजो तवजो हटाइजे सही त वॾो जादूगर आयो आहे तव्हांजी कचहरी में यूरी त घुमो तव्हांखे कढण थो घुरे पियो हिन मुल्क ज़मीन झं कमाज़ा था मुरनि पुछा सलाह अहिड़ी तरह माण्हुनि जो रुख खे बदिलायो वियो कालू सभिनी चयो साईं हिनखे ॾे ॾेढार मथां भॼी वञे वाह खा हिनखे तंग बि न करे भले वेठा रहनि वार मथां हिन हाशिरी इलाके में माण्हू मोकिल उहे अचनि या तू खे बि कुल साइरिम जादूगर अचनि वठी अचनि जा सार फिरोन फिरोन जा जादूगर अची निकिता अलाए केतिरनि ॾींहनि में उहे बरकत थिया वरी तारीख़ मुक़ररु थी कालू इन हलनि अजरनि उहे बि इहे पूॼारी पूजारी जा उहे बि चवनि पिया त हाणे फिरोन सां साथ ॾियणु ज़रूरी आहे सभिनी फिरोन खे चयोसीं असांखे इन पोइ त तव्हांखे काल न पोइ त तव्हां मुक़रब थी वेंदो कराए जो सदर बणायो त मुक़र थी वियो न भई बसि ईअं हो साॻा आया कराया फिरोन जे उलूहियत खे मज़बूत करण जे लाइ जादू ॾेखारण काल जा हिकिड़ो कमाल वारो ॿिए खे दाह ॾियण जो मौको ॾींदो आहे की तूं छिलजा सां उचरियऊं हज़रत मुसा सलाम खे जादूगर मुक़ाबिले वक़्तु सिर जो ऐं मौजे जो थियो सही मुक़ाबिलो शुरू मुक़ाबिले करण जी इजाज़त न हुई तंहिं करे हिते ॿ सूरतूं ॿिनि सूरत मां हिकिड़ी सूरत हुजे गॾु कीअं थींदो बातल हुजे अॻ में ऐं हकु अचेसि पोयों मारेसि या हक़ु हुजे अॻ में बातल पोयों अचे तंहिं करे हज़रत मुसा अलाम हकीम हो की तव्हां हिमत कयो त पोइ हक़ बातल जो ईंदो त हक़ जो ईंदो त फैज़ा हो फैज़ बबू फाइज़ा हो ज़ा ईंदो जो हक़ु तोड़ो दिमाग़ु थोरो दिमाग़ थी वेंदो हर कंहिंखे ख़बर पवंदी न त उन हक़ खे बातल माण्हू सम्झी बि रहंदा जेकॾहिं लठ उछलजे हा न त पोइ उहा थी पए हनांग हुननि जूं जेके हुयो जादू पोइ असरु कोन करे हा पोइ केतिरनि माण्हुनि खे धोखो मिले हा ॾिठो जादूगरनि जो जादू हो न इहा लथ जेका नांग पई घुमंदी हुई त जादूगर बि चवंदा था असांजी जीअं रबे लदी रबन हिते हू किरियो न त हुन चयो त अन उमीद अलाए ॻाल्हि त सोनी उहा बि पर पोइ इब्राहिम अलाम दलील उहो छॾे ॾिनो हा उन में हिन ईअं चयो त मां बि त मारियां जीआरियां थियो निमरू चयो त मां बि मारींदो जीअरींदो आहियां हज़रत इब्राहिम ॾिठो त इहा ॻाल्हि ख़राब थी पई कीअं कीअं मारींदी जीअरींदी दफ़े घुराए हे ताजबुल कतल मां हिन वक़्तु हाणे हे आहे हज़रत इब्राहिम न इहो जेको कतल पियो थिए बि ख़बर थिए हा ऐं अलाह ताला त घड़ी मूंखे जीअरो करे बाज़ हा पोइ जो गऊं जो हयोसि त जीअरो थी पियो हो न हिते बि पियो आहे पर कोई निमरूद चवां न सम्झंदा इब्राहिम दावा साॻी रखी बदिलायो ईअं थींदो आहे दावा हिकिड़ी सम्झजे त इहा असांखे साबित कंदी आहे दलील थोरो कंहिं मुख़्तलत थी आहे त छॾे वरी ॿियो इन में शिकिश न आहे उसूल मुनाज़िरो रोड़ो आहे भर खां उभारींदो आहे तूं खणी हिते बि हज़रत मूंसा साल होशियारी कई की तव्हां सारू पलमा अलसारू आयो नन्नास जॾहिं उछलियऊं माण्हुनि जे अखियुनि ते विधऊं चिशिम पोशी वस्त्र बिमराब में विधऊं ख़ौफ़ ॾेई छॾियऊं सॼो मुल्क बलाम सां भरिजी वियो जेके हिते रखियूं हिबाल हुउमि ऐं सी हुउमि रसा ऐं लठियूं जाऊं बि सेर नज़ीम भरो जादू करे छॾियऊं अलाह ताला तौरु ज़बरदस्त कमाल करे छॾियऊं मूंसा चयो त अलक पाई मूंसाले सर चयोसि तूं बि खणी पंहिंजी लठूं छिल पोइ गिड़काए पई उन शइ खे जेका जो हुननि बणाई मां या फिकू उन जेकी हुननि बणाई हुई उन खे गिड़काए पोइ छा हुननि बणायो हिते हिकिड़ो आहे आम जो मज़हब आहे मुहिद्दीन बिन अरबी जो मसलो आवाम मुफ़सरीन चवंदा आहिनि त उहे लठियूं नांग भलाऊं खाई मैदान मुहिद्दीन बिन अरबी चए थो त मां या फिकू न जेकी जादूगरनि बणायो हो उहो खाधई जादूगरनि जादू बणायो हो न लठियूं त कोन बणायूं नांग नांग बणायो त नांगनि खे काधाई न माना तस्वीर हगी वई मोज़ीअ जी बरकत आई तस्वीर ख़तमु थी वई जादू जी बाक़ी साॻियूं रहींदो <clears throat> साबित थियो जेके हुननि ठाहियो ख़तमु थियो आहे वंकल थी पिया

ऐं हू सॼ जन खे सॼो कंदा पर हिते ॻाल्हि कान्हे जिन खे इहा ख़बर हुई अलाह खे ई सॾो कंदा न मूंसा खे कीअं सॾो कंदा त सॼो न हुयो तिरोन चयो त हे छा

इहो ठाह ठहियलु हो त पोइ मां असां खाईंदासीं शिकिस्त फिर हुन खे तख्त लाहींदासीं साज़श जो केस आहे तव्हां ते तंहिं करे हाणे साज़श जे केस में मौत जी सज़ा गदारी आहे हाणे गदारी जी सज़ा वरी उस्ताद खे नथो ॾे इस्लाम ते त न पियो पुड़े न न ख़िलाफ़ु तव्हांजा हथ पिणु उबता सुबता सॼो कबो सुम्हो उसल बन खे चाढ़ाईंदासीं सूर्य ते सलब थी वियो सूर्य खे सलबी ते चाढ़ाए थो तव्हांखे माना एॾी सख़्तु सज़ा ॾिबी मंज़िल में कोन को मुंझाईंदी असां पंहिंजे रबे थिका जो जेको आहे मोकिलियो जल्द थो मिले पाण उहो असांजे अखियुनि जे साम्हूं आहे जी हाणे परवाह कान्हे हितां सम्झ में आयो त मूसा जे मौज खां बाद जादूगरनि जेके सॼी जादू में गुज़ारियूं ईमान जी चुटकी हुननि जे कलब अहिड़ी आई आई जो रहमत खे फैसलो करे ॾिनो बसि कुर्बानीुनि खे नेमतूं फल फाए पवनि लिल आशिक मिसकिन आशिक मिसकिन वीचारो जेके तकलीफ़ जा सुर्कींदो आहे सुर्की आहे वञी पंज रब वटि ईअं थी पियो ऐं पोइ इहा ॻाल्हि तारीख़ असुली साबित न करे सघी आहे त को वाकई हिन कतल करायो या हुननि जा हथ खपिया या हुनखे न धमकी ॾिनी हुई सम्झे त हिन में मुंहिंजी ख़ैरियत कान्हे जेकर हिननि खे खणी माराईंदुसि त बि मुसाल त बीठो आहे हुनखे करे कुझु न पियो सघे नांग भला पियो ऐं सम्झे पियो त जेकॾहिं वरी बि मुसाल नांग छॾियो इन पंहिंजे क़ौम जो जादूगरनि वादूगरनि जे ताइब थियल मोमिननि जे मुक़ाबले में त बि त मुंहिंजी तिमाही थींदी कंहिं कुझु न दो ऐं तड़को बादशाही तड़को मामूली न हो मोहम्मद तंग तुम असां खां तोखे ॿी शइ कान थी बुरी लॻे मगर हीअ अनाम न ॿिया तरफ़ न असां ईमान आंदुसि नकमत असांजी जेका आहे अज़ाब जो सबबु असां इहो आहे लमा जात न जॾहिं आयो इंतकाम तौरु वठे थो हिन जे लाइ जो असां ईमान आंदुसि जॾहिं असां वटि आया तरफ़ जा आया रब अफ़िर ॻाल्हाए न अलाह ताला हाणे तूं सब्र असांजे मथां परत जो इन मुसीबत खे सहूं दिलेरी सां मुस्लमिन असांखे मुस्लमान करे मार तौफ़ बख़्श इहा दुआ आहे जेका तूं असांजी क़बूल फरमाए इस्लाम जे मथां ईमान जे मथां तुंहिंजे रज़ा जे मथां मुस्तक़ीम थी हिकिड़ो वक़्तु गुज़ारे वठूं छॾे तो फिलर हुन सरदार बरंगेस थो कयो तुंहिंजे लाइ हुनखे छॾनि काल सनुकती त हाणे हे से ॿीहर हुकुम आहे हिकिड़ो हुकुम पहिरीं मूंसा सलाम देरि हुयो त मथां को अहिड़ो शहज़ादो ॼमे जेको मुंहिंजे अचे हिनखे बादशाही खे तिबाह करे उहो वक़्तु गुज़रियो वरी विच में कानून बंदि थी वियो वरी ॿीहर हुनजे पुटनि खे जुदा ॿीहर क़तल कराइण जो माना हिनखे कमज़ोर बणाइजे न सही निसा मुंहिंजे औरतुनि खे असां ज़िंदा रखूं इन क़ाहिर हुन असां हिन जे मथां ग़ालिब थींदासीं ज़ोरावर थींदासीं मूसा अलसलाम जी पैदाश जंहिं वक़्त बि इहो थियो उनखां बाद बि इहो ज़ुल्म वरी ॿीहर हुकुम थी हाणे इन्हनि खे ईअं परेशान कजे दहशत ज़द कजे उनजो इलाजु इलाज मुसा ऐं आयतनि में त ॿुधाए हाणे हिन जो ॿुधाए थो जेके हिन सां मुस्त मददगार थिया मूंसा ते ईमान आणींदा विया छा थो फरमाए इहो जेको कानून आहे हिन जो बातिल तव्हांजे बचनि खे क़तलु कराइण जो ऐं तव्हांखे तिबाह करण जो इन में अलाह खां मदद वठो वस्तई नसल अलाह खां मदद वठो सब्र करियो मज़बूत थी बीहो तव्हांखे कुझु न कंदो इन लफ़्ज़ जे लाइ मुल्क ज़मीन बादशाही ख़ुदा जी आहे यूस जेके अलाह ताला वारस बणाए पंहिंजे ॿारनि वजा भले आकबत मुतकिन हिन वक़्तु बादशाह फिरायो पर मुत्तकीन जी आकबत आहे बादशाही तव्हांजी थींदी यादि रखो मथां ग़लती करियो गफ़रत करियो फिराव जे हिन क़ानून खां मथां घबरायो मालूम थिए थो बादशाह कोई बि क़ानून ग़लति जे करे मुल्क में पखिड़े त हुनखां घबराइण जी ज़रूरत कोन्हे उनजो अंजाम इहो ई थींदो हक़ जे ख़िलाफ़ कानून जारी थिए इहो हिकिड़ो मसइलो आहे वरी उन कानून ते गिरफ़्त करे ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदड़नि ते सज़ा अचे इहो ॿियो मसइलो आहे कानून मुल्क़ में जारी कजे बरख़िलाफ़ु इहो हिकिड़ो मसइलो आहे इहो थींदो रहे थो पर कानून जी इन बातिल कानून जी बरखला जेको करे ऐं पोइ उन बरख़िलाफ़ी कंदड़ खे सज़ा अचे इहो मुस्तजिब आहे उन जे हलाकत इहा ॻाल्हि आहे हिन वक़्त में इन कानून जी अहिड़ी जो माण्हू उनजी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कनि हुकूमत जे कानून जी ऐं पोइ हुकूमत उन्हनि ते पंहिंजे ठाहियल कानून हथ ठोके कानून जे लाइ सज़ा ॾे या सज़ा नथा ॾियनि सज़ा ॾियनि त ॻाल्हि उहे न चवनि पिया त साईं असांखे ॾाढा ज़ुल्म थिया आहिनि ॾाढा ईज़ा थिया आहिनि ॿिनि क़बिलनि तुंहिंजे अचण खां अॻु में इन विच में असांजा ॿचा माराए हिन तिबाह कया हुन बाद मां चए थो हाणे आयो आहे त वरी बि असां सां ज़ुल्म असां उमेद आहे अलाह तव्हांजे दुश्मन खे जल्द तिबाह कंदो यस यसल फिलहाल तव्हांखे तरीफ़ो बणाईंदो ज़मीन में तव्हांखे हाकम कंदो पर पोइ ॾिसो भई कैफ़ था अमल पोइ ॾिसंदो अलाह ताला ॾिसंदो त कीअं था तव्हां अमल करियो वरी तव्हांजो मौकियो ईंदो इन बादशाही ते अचण खां बाद ॾिसो छा था करियो इहे मज़लूम आहिनि हिन ज़ालम जी जाइ ते ईंदो पोइ ॾिसो त ज़ालम जी जाइ खे त अमल आयो की न अलाह जी नेमत जो शुकुर था करियो वलका खज़ना आल करोन बि हिते अलाह ताला फरमाए थो फिरोन वारनि खे असां केतिरनि ॾुकर जे सालनि सां परेशान कयोसीं अची ॾुकर जा साल हुननि खे विराइण लॻा वरिता अचे मुसीबतूं हुननि जे मथां पयूं तमामु सख़्तु कारियूं मुसीबतूं इहे अचे कत पाणी नील जो खुटी वियो फल मेवा पोखूं सभु ख़तमु थी वियूं आख़िर हज़रत मूंसा इस्लाम ॾे आया अॼु चयूं त साईं तव्हां खां घुरो जान छुटी कुझु वक़्त ते बदफ़ाली वठंदा आहे वरितोसीं असां फिरोन खे ॾुकर जे सालनि सां फल मेवनि जे कमीअ सां त जीअं नसीहत वठनि ईंदी हसनत हुई चवंदा जेकॾहिं बदशगुनी कंदा मूसा कदा सां जेको साले अगरि अला इन मां ख़बरदार हिननि जी शूमी हिननि ते आला वटि अक्सर केतिरा नथा ॼाणनि पोइ हुननि जे मथां ईअं थियो तूफ़ान आयो अचे जो नील भरियो त ज़बरदस्तु भरियो पोखूं माल मवेशी ॿुॾी विया मुल्क में वठी खंड हयईं जायूं तिबाह थी वियूं वरी ईअं थी थियूं वरी साईं उनखां बाद अचे पोखूं थियूं वरी वरी फसल सां निभ खां बाद अची वरी ख़ुशि थिया माकड़ अची लथी जेका सॼे मुल्क जे आबादकारी खे तिबा करे वई उन खां बाद वरी ख़ुशि थी विया कुझु मुसाल सलाम कंदो दुआ घुरायूं वरी जूं अचे पियूं चिचड़ माण्हुनि जे बदन में जूं ऐं अननि पोखुनि में सुरो जीत खाई तिबा करे विया फलनि खे मेवनि खे अहिड़े तरह सां ऐं ज़मीन में अची बीमारियूं वरी न उनखां मुसाल सलाम खां दुआ घुरायूं वरी उन में फ़रक थी वरी दफ़ा त आया एतिरी कसरत जंहिंजी हद न हिकु कनि लड़ियूं ऐं ॿियो जेको खाधो पीतो उन में अची पवनि हिन जे ताम में थाम विझी अञा वेहनि त ॾेढर मथो अचे पियो मथां चिटी पवनि वात फाड़नि त हुन में लंघे पवनि जे लाइ त ग्राहक अॻ में ॾेढर वात में वॾी तकलीफ़ अज़ीत खे थी वई नेठि दुआऊं घुरायूं त हिन खां जान छुटे नेठि उहो बि बचा थियो वरी पोइ दम अची पियो नक मझऊं रतु वातनि मझऊं रतु पाणीअ मां रतु खूह मां दिलो भरनि त उहो रख अहिड़ी हालति थी जो अमीर हिननि ग़रीबनि खे भरिसां सां था वठनि मगर भरिसां न सहन पुछो बाबा तव्हां वटि पाणी सुठो आहे दरवाज़नि ते फिरो न अचनि त पाणी अञा नेठि अहिड़ो तंग थिया जंहिंजी का हद न पोइ थाल में विझरायूं पाणी पिया मरनि भला रत कीअं हिकिड़े पासे सिरती सिबतीअ पाणी कृपती रथ थी पए में हालो थी पियो निशानी ॾेखारे असां ईमान आणींदासीं उन्हनि मोज निशानात खे ॾिसी ऐं पोइ चयो त इहे केतिरा जादू हलाईंदे असां असां पंहिंजी उहा बादशाही ऐं जेका ज़िद आहे उहा न छॾींदासीं परसां तूफ़ान जराद कोमल दफ़ा ते दम आयात आयातूं ते विधासीं हस्तक भर उहा गानो क़ौम अलॻि अवकाल ऐं रिज़ जॾहिं अज़ाब हुन ते को अचे चवनि या लना रब पंहिंजे रब ख़ुदा त घुर बेमा आहे त इंदक जेकी जो तोसां हुन ॿुधाए छॾियो आहे माना जेकी तोसां अलाह ताला जो अंजाम वाइदो आहे उन वाइदे अंजाम जे बरकत सां तूं कंदो आहे त घुर मुसरु तरीक़ो जेको तोखे ख़ुदा ॿुधायो आहे उहो बाबुर ॿिए मां आहे त इन त माना जेको मुसरु तरीक़ो तो वटि आहे उहो दुआ जो इख़्तियार कर पोइ सुञे दुआ थिए लाइन कशफ़ त अञा रिज जेकॾहिं मुसीबत न थी लॾो में लक ईमान आणींदासीं बनी इसराइल तुंहिंजे बनी इसराइल खे छॾींदासीं हाणे जान आज़ादु भला मां कशफ़ रिज जे परे कयोसीं हुम कंहिं वक़्तु मुक़ररु ताईं जंहिंते पहुचणो आहे इलाही ॾियनि कुसुन वरी टोड़े बि आहिनि माना इहो हुननि जो मौत ऐं हुम बालगु जो मतिलबु आहे कंहिं मुदत ताईं हिननि खे उहो कमु हलाइणो हो कहिड़ो मौत हो मौत एसि ताईं हिननि खे वरी गदारी करणी पई माना हिननि इहो अंजाम करे छॾियो त हज़रत मुसाल सां गदारी कबी अलाह खे पंहिंजे अंजाम जी ख़बर न हुई मौत हिननि खे हो जेको वक़्त ते अचे बाक़ी ॿी त का सूरत जी बणितमना मिन पोइ उन्हनि खे असां इंताम कयोसींत नाफ़ी फिलीअ में ॻोल्हेस दरिया में आयात में क़ानून असांजे आयात खे पूरो कयो आहे मग़ारिब आहे अलाह फ़रमाए तो असां वारस बणायोसीं क़ौम खे जेके अॻे कमज़ोर बणाया वेंदा हुआ मशारक में मग़ारिब में ज़मीन जे अतराफ़ में میں اللہ नाफ़ी आहे जंहिं ज़मीन खे असां बरक़त वारो कयो हो उते माण्हुनि सां ज़ुल्म थींदा अलाह त फरमायो उन्हनि खे वारस बणायोसीं उहे वरी अची पढ़िया मुल्क शाम जो अलाह ताला उते ज़ाहिरी बात नी नेमत मुक़ररु कयूं सरसा शादाब आबाद ख़ुशि मंदर इलाइक़ो आहे इएं बन इसराइल मिस्र मां निकिरी कंहिं अरसे दराज़ ताईं तीअं में रहिया उन खां बाद फिरी पोइ हज़रत यूशा जे सां गॾजी अमाल का ख़ानदान सां जिहाद कयूं ऐं पंहिंजे आबाई वतन मुल्क शाम ॾे विया उते वञी वारस बणिया इहो फिरवण होॾे ग़लति थी वियो बनी इसर मिस्र जी जेका हुकूमत बि कुझु वारिस बणाया विया अहिड़ी तरह सां अलाह रखूं वारस बणायोसीं अलाह जो किरल क़ौम खे एॾो बुलंद कयो अलाह जे नबी जे ताबेदारी तालीम सां दमा फिरोन जी जेका ॻाल्हि हुई सॼे खे असां तिबाह कयोसीं क़ौम क़ौम खे बि हलाक कयोसीं रमा कान रमाकान जेके जायूं वग़ैरह बेटियूं बणायूं हुननि सभु ख़तमु जहाज़ी इसर बनी इसराइल ॿार बनी इसराइल खे समूह टपायोसीं उहा रसना में पोइ जॾहिं निकिरी आया त हिननि में उहा जेका गंदी आदत पुराणी रस्मूं ॾिठल पिछड़ियूं उहो उन खे वरी यादि कयूं उहे माण्हू पिया पुतनि जी पूॼा कनि अला असना में लहंबो था खे अहिड़े के इलाक़े वटि आज़ादु थी जॾहिं निकिरी आया त अचे थो त उहो कबीलो हो हिकिड़ो लखम कबीलो हो किन अमालका ख़ानदान जा कुझु हुया माण्हू उहे बुत हिकिड़ो जे शकिल ते बणायो हुन जी पूॼा पिया कनि हे हुया फिरोन जा पूॼारी मिड़े ग़ैर जी पूॼा हिननि जी तबियत में पहिल ई नओं मुस्लिम थियल आहे सो हुनखे अॾु छिकियो चयो मुसाल इस्लाम खे चयूं साईं असांजे लाइ त को अहिड़ो अलाह कर त हुनजी पूॼा करियूं तव्हांजी जान चढ़ाई शिरकर खां हाणे वरी पुत परस्ती साॻो पंहिंजे पासे ते छिक जी आया आहियो तव्हांखे रब जी इबादत मुंजा तस्कीन न थी आहे अहिड़ी क़ौम ॾिठी अथव जेका गाय जे सूरत खे था पिया पूॼनि गाय गऊं जे सूरत जे पूॼा में तव्हां चरिया थी पिया आहियो वरी चओ था त असां बि न थियो इन हवस में त हुननि ठाहियो हो न गाबो त बि ठाहियां अलाह मां तव्हांजे लाइ ठाहियां अलाह नेमत अज़ीम जो तव्हां था करियो गैर अलाह जी अलाह सां बग़ावत शर्म जो मक़ाम आहे मखलूकि जे साम्हूं मखलूक झुके ख़ालक जे साम्हूं झुके या मखलूक जे साम्हूं इहो तव्हांखे सम्झ में हथ सां ठाहे पोइ आॾो झुकंदो

हिकड़ी जाहिल कौम आहे कंहिं कम सां लाहियां अलाह ताला फरमाइश चङो असां वटि अचो अची रहो निकात ते टूर जे बल में चालीह ॾींहं पोइ उते तव्हांखे तौर मिलंदो इतकाफ़ करे रहो कीअं ॾींहं मतिलबु रियाज़तूदी तुसो त इहो नबीअ जे इलाही किताब नाज़ थियण जे लाइ कंहिं हदि हज़ूरनि वटि सलाह सम्झनि पंहिंजे नुबूअ खां अॻु में हेरा ॾे वेंदा हुआ इबादत कंदा हुआ पंद्रहें पंद्रहें ॾींहुं हुआ घर छहें मोटी कंहिंजे मोटींदा हज़ूरनि वटि सलाह सम्झो पहिरियों ई हुकुम मिलियो हिते इस्लाम खे हाणे हुकुम मिलियो काल अखी पंहिंजे भाउ खे चई हारून खे हीअ मुंहिंजे कौम में तूं ख़लीफ़ो थी रहो असल ऐं सलाह कजांइ तवी लाती न हिते माण्हू ग़लति कार नज़र अचनि था उनजे रस्ते ते न हलजांइ मथां मुंहिंजे का अहिड़ी ग़लती करे वञे बनी इसराइल जी रंगारंग तबियत ऐं इतकादी तजुर्बो त थी चुको हो करे खे ॾिसनि था त चवनि था त वारो कयो हाणे असांजी क़ौम में बि हुआ न ईअं कपर मिटीअ जी हूंदी त न लटड़ो अछो विझोसि न हिकदमि था चवंदा त बसि इहो पीउ थी वियो जेकर ख़ाली मिटी हूंदी त न हाणे जेकर मथां थोरो चूनो बुनो हणी छॾियोसि त बि चवंदा त बुज़ुर्ग जी ख़बर थी वेंदी वरी कपिड़ो विझंदोसि त पोइ त सभु कमु थी वेंदो इहा हालत आहे सो अॻे इहा क़ौम में तलब न इहा रंगीन मिज़ाजी हर कंहिं कंहिं क़ौम में लभंदी आहे हिन वक़्त में इहा हालत आहे जेका तव्हां ॾिसो था अलामा जा मूसालिमी का सलाम असांजे आयो मौके ते रब ॻाल्हाईं उन सां रब रब रब हुनजे काल तूं मूंसां ॻाल्हाए थो मूंखे ॾाढी राहत थी पहुचे जेकर मूंखे दीदार कराए पंहिंजो त पोइ वाह हिजाब जेके मवान आहिनि से जेकर उहो खणी छॾे त मां तुंहिंजो दीदार करियां मूंसा सलाम जे तबियत में मोहबत ऐं इश्क आहे न ॾिसी सघंदो पर तूं ॾिस भला जेकॾहिं मुंहिंजी तजली आहे महिजाबात ॾिना आहिनि खे हिकिड़ो महिजाब लाहियां थो विझां थोरा पंहिंजी जाइ ते बीह रहियो फतरानी पोइ तूं बि ॾिसंदे टुकड़ा टुकड़ा कर मूंसां सलाम

दुनिया में न त आख़िर में थींदो असल शरकिन आहे अकल मुमकिन आहे आख़िरत में कूहो थींदो साबित थियलु नसीब थियो इहो एकरा जो मसइलो आहे भरा न सूरत में उहा ॻाल्हि ईंदी सुभाणू पाक रब मां रुज थो कयां हिकिड़ो इश्क ऐं मोहबत हुई जंहिं घुरियो थिए त मां जे ॾिसां थो केरु दीदार कयां हाल मूंसां इस्तफा मां तोखे ते इम्तिहान ॾिनो आहे साल थी पंहिंजे रसूल हुजण सां उहा बि कलामी मुंहिंजे कलाम सां वॾी ॻाल्हि आई आहे मां तुक मां जेके तोखे ॾियां उहो पकिड़े मज़बूत कर शाक शुकुर कर वॾी नेमत आई आहे शुकुर गुज़ारी जहिड़ी ॻाल्हि आहे दीदार न थियो त परवान आहे शर्फ़ इम्तियाज़ जो तोखे मां थोरो ॾिनो आहे पैगम्बर बणाएम बिलावास्ते कलाम कयमि कलाम तकलीफ़ आहे मौजात ॾिनमि ज़बरदस्त जा तख़्ता हेतिरा सारा उन्हनि ते तौरात लिखी मरहमत कयूं बसि इहो काफ़ी आहे तंहिं करे हिन ते शुकुरु कजे अदमन लिखियोसीं हुन में बिल्कुल शइ हर शइ लिखी ॾिनी वाइज़ तफ़सील शइ पर मां मज़बूत करे छॾी पाण वटि अमर अमल जे लाइ पंहिंजे क़ौम खे चयो या ख़ुदि बि आसन आहे सुहिणी सुहिणियूं ॻाल्हियूं वठी था वञनि सॼो सुहिणो हो कुमदार सौदार फासकीन मन जिन में मनऊन हुन मन ते मन ते मज़बूत थी रहनि अमृत ते बि मज़बूत थी रहनि फासकीन जी जाइ तव्हांखे ॾेखारींदासीं फासकीन जी जाइ मतिलबु हीअ आहे जेके जेके फरमान हुया उन्हनि जी जाइ तव्हांखे ॾेखारींदासीं जेके बेफ़रमान शख़्स आहिनि उहो जहनम जी जाइ तव्हांखे ॾेखारे थी माना हिकिड़ो वक़्तु ईंदो जंहिं वक़्त में दो दफ़ो हुननि जे लाइ थींदो या हिकिड़ो त मौक़ो हुननि खे नज़र आयो हो या फासकीन जी दार तव्हांखे ॾेखारींदासीं माना मोटी तव्हां मिस्र जी बादशाही कंदोसीं इहा माना दारुल दार्की माना उन मुल्क ते तव्हां हलंदो जो अॻे दुश्मन जी सजा इहो मां फेरे छॾींदुसि पंहिंजे आयात सां उन्हनि शख़्सनि खे जेके तकबर था कनि ज़मीन में बग़ैर लाइ नाक जेके माण्हू तकबर था कनि उन्हनि खे असां फेराए छॾींदासीं माना जेके माण्हू ख़ुदा ऐं पैगमर जे मुक़ाबले में उथनि नाहक तकबर था कनि पिया नुक़वत ऐं गुरू उन्हनि जे लाइ अलाह ताला थो फरमाए त असां हुनखे इजाज़त न ॾींदासीं तूं आका मिलाई खे क़बूल कनि फेराए छॾींदासीं उन्हनि जा कनि था तकबर ऐं पोइ ईंदा क़ुर ॾे कनि था आकड़े ईंदा क़ुर ॾे नबीअ जी दावेदारी न थींदो ई गुरूर फिटी कनि तकबर फिटी कनि हिननि में तहारत अचे हिननि में समाहत अचे हिननि में न्याज़मंदी अचे इख़बात अचे पोइ हली कंहिं कम जा थियनि हे नजस हिन महिल मुश्किलु कोन हिन इन करे हिन जो मुंहुं फिरियल आहे एतिरा शर्त आहिनि जॾहिं पूरा थींदा त पोइ अलाह जी रज़ा हिननि खे मिलंदी हींअर कुल आहे त लायूं मिलूं पिया हर क़िस्म जूं निशानियूं ॾिसनि कोन ई माण्हू हींअर अहिड़ो सभी लाइ रोशद लाइ तखीज़ सभी लाइ अहिड़ो मुंहुं फिरियल आहे हिननि जो जेकॾहिं हिदायत ॾिसंदा न वठंदा रस्तो करे हीअंर सभिनी सभु गुमराही भॻाईंदा वठंदा रस्तो करे ज़ाल न असां कानून आहे गाहरीन गाफ़िला तंहिं करे ग़फ़लत जे करे हिननि जे मथां इहा भला पई आहे जो हाणे अलाह ताला जे सिधे रस्ते ते न हली सघंदा सिधो रस्तो हिदायत ॾियो ख़्वाहिश नफ़सानी जी पैरवी में हिन जा दिलि मस्तु थी विया आहिनि बसि जॾहिं दिलियूं हुननि जूं ख़तमु थी वियूं